Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1958. Sovjetski savez planira razmještaj podmornica u Tihom oceanu. Plan je da se pokuša usporiti američka pomorska nadmoć u tom dijelu svijeta. Ali komunikacija s tim podmornicama nije bila moguća iz komunikacijskih postaja u Sovjetskom savezu. Zato je Moskva predložila Narodnoj republici Kini da se na njezinom teritoriju izgradi nekoliko komunikacijskih postaja iz kojih će se na dugom valu radijskom vezom komunicirati sa sovjetskim podmornicama koje će patrolirati Tihim oceanom. Sovjetski savez i Narodna republika Kina bile su dvije najveće komunističke države na svijetu, saveznice, i Moskva je smatrala da ne bi trebalo biti problema s gradnjom tih komunikacijskih postaja. Moskva i Peking su od stvaranja komunističke Kine imali razvijenu vojnu suradnju, a i sovjetska strana ponudila je da će za gradnju tih komunikacijskih središta, od kojih će korist imati Kina, dati 70% sredstava. Sovjetski savez imao je u planu stvaranje zajedničke sovjetsko-kineske flote podmornica na nuklearni pogon. Sve u svemu, činilo se da s tim poslom ne bi trebalo biti problema. Nikita Hruščov, prvi sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza i premijer, a i cijelo sovjetsko rukovodstvo, Prevarili su se. Philip Short u biografiji Mao Tse Tunga piše. Na njegovo zaprepaštenje Mao je reagirao vrlo loše. Na sastanku sa sovjetskim veleposlanikom Pavelom Judinom krajem srpnja, predsjednik Mao u otrovnim je pojmovima izlio svoju nagomilanu ljutnju na ono što je protumačio kao bahatost Moskve. Vi nikad ne vjerujete Kinezima, vi samo vjerujete Rusima. Za vas su Rusi građani prvog reda, dok su Kinezi među vama niži ljudi koji su glupi i neoprezni. Zato ste nam došli s ovim zajedničkim vlasništvom i operacijom. Pa ako je to ono što hoćete, zašto ne biste imali sve? Hajdemo imati zajedničko vlasništvo nad našom vojskom, zrakoplovstvom, industrijom, poljoprivredom, kulturom, obrazovanjem. Bili to bilo u redu? Ili možete imati cijelih 10.000 km kineske obale, a mi ćemo imati samo gerilske snage. Samo zato što imate nekoliko atomskih bombi, vi mislite da ste nas u položaju kontrolirati tako što tražite najam. Kako možete opravdati svoje ponašanje? Ove moje primjedbe možda neće zvučati ugodno za vaše uši, ali vi ste protegnuli ruski nacionalizam sve do kineske obale. Odnosi između Kine i Sovjetskog saveza nikad nisu bili sjajni, ali ovakve riječi od prvog čovjeka Kine izazvale su zaprepaštenje. U svojim memoarima Hruščov je napisao da je izvještaj veleposlanika Judina došao poput groma iz vedra neba. Dva je dana Judin razgovarao s Mao. Drugog dana kineski vođa počeo je vikati na sovjetskog veleposlanika. Idite kući. Ne možete jasno objasniti stvari. Idite i recite Hruščovu da dođe ovamo. Neka mi izravno kaže što želi. Kada je dobio izvještaj od Judina, Hruščov je odmah počeo pripremati posjet Kini. On je smatrao da je Judin krivo prenio ponudu Pekingu. Judin se prvi puta sastao sa Maom 22. srpnja 1958. Deset dana nakon tog susreta, Hruščov i sovjetski ministar obrane, maršal Rodion Malinovski, došli su u posjet Pekingu. Posjet je bio tajan. Već na aerodromu u Pekingu bilo je jasno da taj posjet neće biti lak. Sovjetsku delegaciju dočekao je kineski vrh. Pored maoa tu su bili premijer Chuan Lai, predsjednik maršal Liu Shaoqi i Deng Xiaoping, drugi čovjek vlade. Ali nije bilo crvenog tepiha, počasne garde, nitko se s nikim nije srdačno zagrlio. Već prvi dan razgovora bio je napet. Doduše prvi sati nisu nagovještavali u što će se sve pretvoriti. William Taubman u Hruščovljevoj biografiji piše. Prvi dan razgovora u vili u Zhongnanhaju, sjedištu kineskog rukovodstva, počeo je mirno. Mao je objavio da je kinesko-sovjetska suradnja sigurna za sljedećih deset tisuća godina. U tom slučaju Hrušov je odgovorio, Sastaćemo se ponovno nakon 9999 godina kako bismo dogovorili suradnju za sljedećih 10.000 godina. Dvojica vođa priznali su da nisu mogli spavati zbog neslaganja o zajedničkoj podmorničkoj floti. Hruščov je nadugo objasnio sovjetski prijedlog naglašavajući čistoću namjera Moskve. Mao je cijelo vrijeme pušio usprkos Hruščovljevoj odbojnosti prema cigaretama i rugao se gostu zbog razvučenog govora. Govorili ste dugo, ali još niste došli do suštine, rekao je Mao, odmahujući prezrivo rukom. Hruščov je bio šokiran Maovim nastupom. Ono što je počelo hladno, ali mirno, pretvorilo se u okašaj. Hruščov je pokušao objasniti da je zajednička sovjetsko-kineska flota nužna kako bi se stvorila protuteža moćnoj američkoj sedmoj floti koja je operirala na Tihom oceanu. Mao je počeo udarati rukama po rukohvatu naslonjača, a onda je i ustao. Lice mu je bilo crveno i teško je disao. Uperio je svoj kažiprst prema Hruščovljevom nosu i rekao Pitao sam vas što je to zajednička flota. Još uvijek mi niste odgovorili. William Taubman u Hruščovljevoj biografiji piše da dok je Mao bio sve crveniji u licu, Hruščov je postajao sve bljeđi. Pokušavao je biti miran, što njemu nije bilo lako, bio je poznat po provalama bijesa. Samo se iz njegovih očiju vidjelo da se jedva suzdržava. Hruščov je onda raširio ruke i rekao, ne razumijem zašto se ovako ponašate. Došli smo samo da raspravimo stvari zajedno. Mao je odgovorio, što to znači raspraviti stvari zajedno? Je li imamo našu suverenost ili je nemamo? Što je dalje bilo, opisuje William Taubman. Boreći se ostati miran, sliježući ramenima i trepćući očima, Hruščov je zatražio dopuštenje da se sovjetske podmornice opskrbe gorivom u kineskim lukama i dao protuponudu da Kina ima pravo pristupa sovjetskim lukama na Arktiku. Nismo zainteresirani, odgovorio je Mao, gledajući Hruščova kao da je sovjetski vođa dijete koje pokušava izvesti trik pred odraslom osobom. Kada je Hruščovljevo lice postalo crveno od bijesa, Mao je izgledao posve zadovoljan. Ne želimo koristiti vaš Murmansk i ne želimo doći u vašu zemlju. Onda je uslijedila još jedna lekcija, kao da je riječ o posebno tupom studentu. Britance, Japance i druge strance koji su ostali u našoj zemlji dugo vremena već smo otjerali, druže Hruščov. Ponovit ću opet, mi ne želimo da netko koristi našu zemlju kako bi ostvario neke svoje namjere. Taj prvi dan koji je počeo hladnim ali mirnim dočekom prerastao je u svađu i Mao i Hruščov počeli su vikati jedan na drugoga. Mao je vikao na prevoditelja da ne uspjeva točno prenijeti njegove riječi na ruski jezik. Činilo se da će drugi dan razgovora biti bolji. Mao je poručio da su se oblaci razišli. Ali ono što je čekalo sovjetsku delegaciju nitko od Sovjeta nije mogao očekivati. William Taubman piše. Hrušov je zatekao Mao u njegovoj rezidenciji odjevenog u ogrtači i papuče. Bez prethodne najave pozvao je Hruščova na plivanje u vanjskom bazenu. Hruščov se isprva pračakao u plićem dijelu bazena, a onda je uzeo pojas za spašavanje koji su mu ponudili kineski domaćini. Mao je s očitim oduševljenjem gledao Hruščovljeve nespretne pokušaje, a onda zaronio u duboki dio bazena i počeo plivati gore dolje, koristeći različite vrste zamaha. Za sljedeći trik Mao je počeo plutati na vodi dok su prevoditelji po rubu bazena pokušavali uhvatiti njegov govor. Prema Maovom liječniku doktoru Liju, predsjednik je namjerno igrao ulogu cara, ponašajući se prema Hruščovu kao prema Barbaru koji je došao platiti danak. Bio je to način, rekao mi je Mao na putu za ljetovalište u Bej Dajehu, da mu zabijem iglu u njegovu guzicu. Mao je volio plivati. Plivanje je smatrao najboljom tjelovježbom. Ponosio se time da je plivao u velikim kineskim rijekama. Hruščov nije bio plivač i Mao je to znao. Hruščov će se kasnije u susretu s istaknutim kulturnim radnicima Sovjetskog saveza požaliti da mu je Mao to namjerno napravio, da je on rudar, a ne plivač i da se brzo umorio od praćakanja s pojasom za spašavanje i sjeo na rub bazena. Mao je nastavio plivati i govoriti, a prevoditelji su nastojali razabrati što to kineski vođa govori. Nakon ta dva teška dana posjet sovjetske delegacije je završio. Sporazuma oko komunikacijskih postaja nije bilo, ali izbjegnut je još teži spor. Nezadugo. Philip Short piše. U siječnju 1958. kineska narodno-oslobodilačka vojska počela se pripremati za pokušaj zauzimanja otoka moj i Macu. Tog ljeta ljevičarski državni udar u Iraku, koji je doveo do toga da Sjedinjene države i Velika Britanija pošalju vojsku na Srednji istok, dao je Mao prigodu na koju je čekao. Prvotni plan bio je da bombardiranje koje moja i Macua počne nešto prije Hruščovljeva dolaska, ali odgođeno je za kraj kolovoza. Do tada sovjetski vođa predložio je summit na kojem su Amerikanci, Britanci, Francuzi i Sovjeti trebali primiriti napetosti na Srednjem istoku. To je navelo kineski narodni dnevnik da zajedljivo komentirao besmisleno ideji da se mir može postići davanjem ustupaka i kompromisima s agresorima. Ispalo je da je Mao podcijenio američku odlučnost. Nakon deset napetih dana tijekom kojih su Sjedinjene države dale ozbiljne nagovještaje o upotrebi nuklearnog oružja, Kinezi su morali odstupiti. Kuemo i Macu su otoci u tajvanskom tjesnacu i pod kontrolom su Tajvana. Bombardiranje je trebalo biti uvod u njihovo zauzimanje ili predaju. Ali 4. rujna američki državni tajnik John Foster Dulles Kini je zaprijetio ratom ako ih pokuša zauzeti. Američka sedma flota demonstrativno je uplovila u tajvanski tjesnac. Oko 200 američkih zrakoplova, mnogi sposobni nositi nuklearne bombe, razmješteno je u baze iz kojih su mogli doletjeti do Kine. Nakon dva mjeseca napetosti, Kina je objavila da će bombardirati otoke samo parnim danima, a onda je i prestala s bombardiranjem. Prema van stanje je bilo normalno. Sovjetski savez podržao je Kinu, ali to je bio privid. Nikita Hruščov smatrao je da je Mao neodgovorni avanturist, a Mao Tse je Hruščova smatrao izdajicom svjetskog komunističkog pokreta. U studenom 1958. Mao je saznao da Sovjetski savez ne želi predati Kini vojnu nuklearnu tehnologiju, a da je ako postavi nuklearno oružje na teritoriji Kine, ono će biti pod kontrolom sovjetske vojske. Nakon krize oko otoka u Tajmanskom tjesnacu, Hruščov je objavio da neće Kini predati prototip nuklearne bombe. Mao je onda objavio da je došao kraj ropskoj ovisnosti Kine i da će sada ona krenuti sama napraviti to oružje. Ali 16. srpnja 1960. godine Sovjetski savez objavio je da će iz Kine povući sve svoje savjetnike. I prije su komunističke zemlje dolazile u sukob. Godine 1948. izbio je sukob između Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Ali sada su u otvorenom sukobu bile dvije najmoćnije zemlje komunističkog bloka. Sukob će prerasti u oružane sukobe na granici i dovešće do velike revolucije u međunarodnim odnosima kako je došlo do tog sukoba i kako se on razvijao. Što je bilo s tim odnosima nakon raspada Sovjetskog saveza? To su teme sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naša sugovornica je Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dela s dalekog istoka. Priču počinjemo odnosima između Ruskog i Kineskog carstva. Krajem 19. stoljeća Rusko se carstvo pridružilo europskim kolonijalnim silama u komadanju Kine. Ispravljam reći da su Kina i e, Rusija bile dvije imperije koje su napravljene u biti još e, Džingiskanovim osvajanjima i da su te dvije velike imperije sa dvije strane Sibira imale na neki način slične aspiracije, ali vrlo drugčije naravi. Dok je Rusija išla u svim smjerovima, i na istok i na zapad, Kina se držala unutar svojih prirodnih granica i tu ekspanziju činila na neki drugi način i u njihovim susretima koji su najprije bili nemušti jer se nisu mogli ni razumjeti, a počeli su recimo negdje kada je Ivan Grozni krenuo u širenje Rusije i kada su jedino mogli komunicirati na latinskom preko jezuitskih misionara na kineskom dvoru, e, već se je zapravo postavilo pitanje ko je tu veliki brat, tko je onaj koji će biti ponizan. I, I jedni i drugi su imali aspiracija, dok su kod Rusa tu uvijek bilo taj odnos velikog brata u odnosu na maloga. Kod Kineza je bio pokušaj Rusiju staviti u vazalni odnos, što Rusi opet pa nisu razumjeli što to pa je. Tako da se može reći da su odnosi od početka počeli s jednom dozom velikoga podozrenja uzajamnoga i to dosta ravnopravnoga Tim prije što je Rusija bila zemlja kao i druge europske sile koje su u Kinu dolazile trgovati. Htjele su ući u Kinu, otvoriti Kinu. Željele su mijenjati robu, kupovati kineski čaj, prodavati svoja krzna i tako dalje, dok je Kina bila ona zatvorena, samodovoljna, tako da se jednako ponašala prema Rusiji kao i recimo prema Ujedinjenom kraljevstvu ili europskim kolonizatorima. Međutim, u pravu ste, nakon što je Kina u, pod dinastijom Qing u opijumskim ratovima poražena. Rusija je vrlo spremno to dočekala i e, počela komadati one dijelove koje su joj bili najzanimljiviji. Naravno, kineski sjeveroistok i prije svega tu Manđuriju koja je Rusiji omogućavala izlazak na jedno od toplih mora toplo mora na istoku i naravno koja je bila vrlo bitan izvor mnogih blaga koje su Rusiji bili potrebni. Godine 1644. vlast u Kini preuzela je manđurska dinastija Qing. Savjetnici njezinog prvog cara, Shunjija, koji je na vlast došao kada mu je bilo šest godina i vladao do 1661. znali su da na sjevernim granicama Nebeskog carstva lovci i naseljenici daleke zemlje ulaze sve dublje u područje carstva – u zadnjim desetljećima dinastije Ming delegacije iz Rusije pokušavale su dobiti dopuštenje da ruske karavane mogu putovati u Kinu i tamo trgovati. U vrijeme Shunjia dinastija Qing učvršćivala je vlast, a i širila ju. Godine 1683. zauzela je Tajvan. U vrijeme drugog cara dinastije Qing, Kangxia, došao je red na sjevernu granicu. Godine 1685. kineske trupe zauzele su Albazin, rusku postaju na rijeci Amur, ali su se iz nje povukle. Kada je postalo jasno da ruska strana nije primila poruku, jer su se ruske trupe i naseljenici vratili u Albazin, 1686. kineske su trupe ponovno napale tu postaju. Sada je Rusija tada je tek svoju vladavinu započinjao Petar I Veliki, shvatila da neće moći braniti granicu na dalekom istoku od moćne nove kineske dinastije. Godine 1689. u Nerčinsku na rijeci Nerča sastali su se predstavnici ruskog i kineskog cara i potpisali sporazum koji Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom kinom naziva možda jednim od najvažnijih u kineskoj povijesti. Tim je sporazumom između Rusije i Kine utvrđena granica na Dalekom istoku. Veći dio granice nije se promijenio ni do današnjeg dana. Tim je sporazumom Rusija odustala od daljnjeg širenja na Dalekom istoku u zamjenu je priznata od Kine kao ravnopravna država. Taj status neće moći dobiti niti jedna druga europska država. Sporazum je ostao temelj rusko-kineskih odnosa više od stoljeća i pol, a onda je Rusija zajedno s ostalim europskim silama osjetila da je dinastija Qing na zalasku svoje moći. Kina je tada već zapravo isto tako jedno propalo carstvo. Kinesko carstvo i Rusko carstvo su srušeni u razmaku od e, šest godina. 1911. je palo Kinesko carstvo, 1917. Rusko i u jednom i u drugom slučaju se je činilo jednako kao što se dogodilo u međuvremenu s Otomanskim carstvom i Ostrugarskim, da je tu sad kraj i da je sa Kinom zapravo više ona neće biti sila Rusija se je prva, odnosno Sovjetski savez, iznikavši iz Rusije, je prvi dao do znanja da kraj nije i tražio je onda svoje suradnike, odnosno saveznike, najprije u Guomindangu i to prije svega zbog Sunja Cena koji je taj, tu nacionalističku partiju što Guomindang znači i osnovao pod načelima u biti socijalističkih uvjerenja i uređenja. I dugo vrlo dugo tapače je Kuomintang bio glavni suradnik Sovjetskog saveza i to čak do te mjere da su i Mao tse odnosno komunističku partiju prije nego Mao tse u prvo vrijeme prisiljavali na suradnju sa Kuomintangom i otuda su i, i dolazilo do one ujedinjene fronte između Kuomintanga i komunista pod velikim utjecajem Moskve. Stalin i Mao tse iako Stalin dolazi na vlast prije Mao je naravno, međutim ne samo na vlast. Mao je se do 1949. nije na vlasti, ali nije ni u komunističkoj partiji na prvome mjestu eh, sve do eh, sredine 30. godina. Međutim, Stalinov odnos prema Kini je ovako upravo kao što sam i rekla. On pozicionira ponovno Sovjetski savez kao neku vrstu carstva, neku vrstu imperije koja će se prema bolesniku Azije što Kina tada je bila odnositi s velikom superiornošću i zapravo određivati gdje će biti te granice i kako će, se, kako će Kina konačno izgledati. I on je prvi koji Kini oduzima prvi dio teritorija već tada. Prvi dio, jedan dio Xinjianga e, sadašnjega e, Stalin oduzima. 6. listopada 1923. u Kanton, današnji Guangzhou, stigao je agent kominterne komunističke internacionale koji se nazivao Borodin. Njegovo pravo ime bilo je Mihail Grunzeberg, koji je počeo surađivati sa Vladimirom Iljičom Lenjinom još 1903. godine. Borodin je protjeran iz Rusije nakon revolucije iz 1905. Emigrirao je u Sjedinjene države gdje je podučavao djecu imigranata u Čikagu. Nakon oktobarske revolucije vratio se u Rusiju. Kao agent Kominterne obavio je niz tajnih misija u Europi, Meksiku i Sjedinim državama. A onda je poslan u Kinu, gdje ga je po dolasku Sun Yat-sen, vođa Kuomintanga, imenovao za svog posebnog savjetnika. Borodin je vodio preoblikovanje Kuomintanga u čvrsto organiziranu i vođenu stranku i usmjerio ju prema suradnji s komunistima. On je odigrao i ključnu ulogu u stvaranju vojske Kuomintanga. Jonathan Spence piše. Otok Vampoa, smješten 20 km nizvodno od kantona, odabran je za mjesto nove vojne akademije i sunjacenov prijatelj i Kajšek, koji je upravo proveo nekoliko mjeseci u Moskvi, gdje je kao član delegacije Kuomintanga proučavao vojnu organizaciju, imenovan je za njezinog prvog zapovjednika. Borodin je u akademiji pametno održavao ravnotežu između utjecaja Kuomintanga i komunista, tako što je imenovao komunista Chuen Laja, koji se upravo vratio iz Francuske, za direktora političkog odjela. Prvi kadeti uglavnom su bili mladići iz srednje klase iz Guangdonga i Hunana. Koristeći dobru modernu opremu, oni su dobili žustru vojnu poduku od vještih veterana, poput sovjetskog savjetnika Vasilija Blihera. Iz djelovanja Borodina vidi se koliki je utjecaj bio Sovjetskog saveza u Kini. Agent Kominterne bio je posebni savjetnik Sunja Cena, tvorca republikanske Kine i osnivač Vojne akademije na kojoj je Čanka Kai Šek dobio svoju prvu važnu funkciju. Sovjetski savez investirao je puno u Kinu. On je taj koji se isto tako zanima za Port Artur, za luku iz koje će Sovjetski savez još dugo, pa čak i nakon što se osniva komunistička Kina, eh, htjeti imati svoju vojsku. I sa Gomintangom sklapa sporazum o suradnji i prijateljstvu. Istina, sklapa ga nakon završetka drugog svjetskog rata, u kojem Rusija isto, odnosno Sovjetski savez isto tako učestvuje sa dvije fige u džepu recimo, objavivši najprije s Japanom sporazum o nenapadanju, a onda objavivši Japanu rat između dvije atomske bombe, dakle nakon Hirošime, a prije Nagasakija i proglasivši se zaslužnim za kapitulaciju Japana, Sovjetski savez od Japana preuzima Manđuku, odnosno Manđuriju, koju je Japan u međuvremenu kolonizirao, oduzevši taj cijeli sjeveroistok od eh, Kine to još u carstvu, dakle pod manđurima, ali e, se to nastavilo sve do samoga poraza Japana. I Sovjetski savez najprije tu Manđuriju vrlo rado i Staljenju vrlo rado ima cijelu pod sobom, pod svojom vlašću. Kuomintangu potom vraća jedan dio toga, ali ne sve. I na taj način zapravo je već vrlo superioran u odnosu na komunističku partiju koju također pokušava formirati po svojim uzusima, odnosno standardima bolševičkim koji bi morali osigurati da Mao Tse-tung koji sad je već došao za glavnog vođu komunističke partije i ulazi u građanski rad, da Mao Tse-tung u bilo kojem slučaju ne može ni na koji način dominirati u Aziji nad Sovjetskim savezom i nad Stalinom samim. Nakon kapitulacije Japana, situacija za kinesku komunističku partiju i njezinu crvenu armiju pogoršala. Snage Kuomintanga sada naoružane modernim američkim oružjem, ali oružjem oduzetim od japanskog okupatora, mogle su se koncentrirati na borbu s komunistima. U središnjoj i sjevernoj Kini jedno po jedno komunističko uporište padalo je pred naletom Kuomintanga. Komunističke snage onda su se okrenule Manđuriji, gdje je sovjetska crvena armija slomila japansku kvantunčku armiju. Ali i tu je pobjeda imala svoju cijenu. Philip Short piše. Manđurija je bila bogata sirovinama, sa stanovništvom od 45 milijuna, velikim industrijskim gradovima i velikim rezervama hrane. Čim je crvena armija koju je vodio Lin Biao došla u to područje, pokazala je odlučnost da zauzme i zadrži pod kontrolom gradove. Kad su stigli, uvidjelo se da Sovjetski savez drži većinu glavnih industrijskih gradova, željeznica rudnika, koje je okupirao u kolovozu 1945. Sovjetske snage dopustile su da japansko oružje i oprema dospiju u komunističke ruke i također su otežavale Čangove pokušaje da brzo u to područje prebaci trupe. Dok su bili u Manđuri, Sovjeti su zauzeli bogata skladišta hrane i strojeva kao odštetu za svoje goleme gubitke u ratu protiv Njemačke. Prema američkom istraživačkom timu, oni su bili posebno temeljiti u uklanjanju opreme za proizvodnju energije, transformatore, električne motore, laboratorije i bolnice, te najnovije strojeve. Također su uzeli i 3 milijuna dolara u zlatu. Kao zadnju gestu odnijeli su generatore i crpke iz nekoliko najvećih manđurijskih rudnika. Tako su doveli do teške štete od poplava u oknima. Snage Kuomintanga uspjele su zauzeti većinu gradova na jugu Manđurije, gdje je bila glavnina industrijskih pogona gdje su bile važne luke. Komunističke snage uspjele su se utvrditi oko Harbina, tada grada od oko 800 tisuća stanovnika. Taj je grad bio važno industrijsko središte, ali prvi mjeseci komunističke vlasti bili su obilježeni epidemijom kuge. Nju su proširili štakori koje je koristila posebna jedinica japanske vojske za biološko ratovanje, koja je razvijala kugu kao biološko oružje. Kada je u kolovozu 45. postalo jasno da će Japan morati kapitulirati, ta jedinica nije uništila te štakore zaražene buhom koja je nosila bakteriju koja je izizivala kugu, već ih je pustila iz laboratorije. Samo u 1947. od kuge u Harbinu i okolici umrlo oko 30.000 ljudi. Žrtava nije bilo više zbog brzih mjera karantene i obuzdavanja bolesti, u kojima su pomogli i stručnjaci iz Sovjetskog saveza. U tim prvim godinama nakon završetka drugog svjetskog rata pokazalo se da moćni susjed sa sjevera može pomoći, ali i uzeti. Sovjetski savez je bio bitan iz više razloga. Prije svega ako uzmemo samo pojmovno, Kina je u 20. stoljeću iz jedne potpuno carske nomenklature, potpuno carskog uređenja ušla u 20. stoljeće koje se odjedanput treba ponašati sa svim e, standardnim institucijama koje uvozi sa zapada. I uvozi ih i u jezikovnom smislu. U kineskom jeziku do tada ne postoji niti riječ granica, niti riječ republika, niti da ne govorimo partija, a da ne govorimo komunistička partija. I sve što Mao tse pokušava organizirati, kako pokušava organizirati vlast, pa još i prije nego što on je došao na vlast e, nad cijelom državom, biti uči od Stalinovog Sovjetskog saveza. I u tome naravno je Sovjetski savez ne samo inspiracija, nego i uzor kako se to organi, kako se organiziraju Sovjeti, kako se organizira Kineska crvena armija i na kraju krajeva i kako se vode borbe protiv Kuomintanga. Međutim, ono što moramo imati na umu da kada se Mao Zedong približava Pekingu i kada se približava trenutku u kojem već postaje jasno da će iscrpeni, korumpirani i već potrošeni Kuomintang posustati i izgubiti taj e, građanski rat kojim se na koncu završava cijelo to jedno dugo razdoblje ratovanja u Kini od antijapanskog drugog svjetskog rata, pa onda i komunističko gomindanški. E, Kina je zemlja koja nema više od 15% pismenih ljudi. To je zemlja iznimno zaostala u svakom pogledu, bez ikakve industrije. Šanha je nekakvi industrijski grad, ali isto tako razoren i razrušen i bez ikakvih znanja, bez ikakvih tehnologija koje u tom trenutku Sovjetski savez već uveliko ima. Tako da je Sovjetski savez potpora naravno i na međunarodnoj pozornici koja nije sklona e, osnivanju još jedne komunističke države, ali još više i unutar same Kine i istoga trenutka ne samo da je prva država koja priznaje Narodnu republiku Kinu, nego je i izvor velikih kredita, među kojima su mnogi bespovratni, iznimno velikog broja inženjera, stručnjaka koji dolaze u tu veliku misiju elektrifikacije, industrializacije, takve jedne ogromne i toliko zaostale zemlje kao što je u tom trenutku Kina. U prosincu 1936. Chiang Kai-shek odletio u Xi'an kako bi posjetio mladog maršala Zhang Huelianga koji je vodio trupe koje su napadale Sovjetu Šansiju. Zhang je bio sin ratnog vođe kojeg su japanske snage ubile tako što su digle u zrak vlak u kojem se vozio. Mladi Zhang je postao ovisnik o morfiju, ali uspio izliječiti tu ovisnost. Nakon izlječenja otišao je na put po Europi i tamo se oduševio vojskama fašističke Italije i Njemačke, u kojoj su nacisti došli na vlast. Kada se 1934. vratio u Kinu, uvjerio je Čanka Šeka da mu se da zapovjedništvo. Čang shek je udovoljio njegovoj želji i dao mu zadatak da uništi komunistički sovjet u području na tromeđi provincija Hubei Henan Anhui. Zhang je to uspješno učinio, ali mu je bilo čudno da su za vrijeme dok je on uništavao komunističke trupe, japanske okupacijske snage pokrenule niz napada na kineske položaje mladi maršal, bio je to njegov nadimak, zapitao se ne bi li se Kuomintang i komunisti trebali ujediniti kako bi se zajedno borili protiv japanskih okupatora. Sljedeći zadatak koji je čanka šek imao za Džanga bio je uništenje Sovjeta u Šansiju. Dok je vodio te operacije, japanski se napad na Kinu pojačavao. U tako usijanoj atmosferi Čankajšek šek došao je u posjet mladom maršalu. Jonathan Spence piše. Tamo je održao niz privatnih razgovora s generalima u vojsci mladog maršala Džanga Suelianga kako bi iskušao njihovu odanost i krenuo u odlučan obračun s komunistima jednom za svagda. Čang je zapovjedio trupama kojima je mogao vjerovati da se prebace u Sijan i doveo je kineske bombardere u to područje tražeći da osam godina suzbijanja banditizma konačno završi za dva tjedna, najviše za mjesec dana. Odlučni da prisile Čanga da zauzme protujapanski stav, Zhang Sueliang i njegovi viši časnici održali su 11. prosinca završni napeti sastanak. I u zoru 12. jedinice Zhangove vojske krenule su u juriš na Čangov stožer u brdima izvan grada. Ubili su većinu Čangovih tjelohranitelja i konačno uhvatili dršćućeg ranjenog generalisimusa, koji je pobjegao u piđami preskačući zid svojih odaja i sakrivao se u pećini u planini sve dok ga nisu uhvatili Zhangovi ljudi. Za kineske komuniste zarobljavanje Čanka Šeka bilo je spas. Čovjek koji je 1927. nakon savezništva s komunističkom partijom pokrenuo njezino uništenje, sada je bio zatočen od mladog vojnog zapovjednika koji je mogao biti novi vođa Ujedinjene kineske protujapanske fronte. Oduševljenje nije dugo trajalo. Brzo je stigla poruka iz Moskve. Jonathan Spence piše. Dok su oni raspravljali i čekali na reakciju Moskve, dugi telegram, za koji se vjerovalo da je sastavio sam Stalin, došao je do Mao Tse Tunga, Čuen Laja i drugih komunističkih vođa. Stalin je podržao Ujedinjenu nacionalnu frontu, ali nije mislio da Zheng Sueliang ima moć i dara da ga vodi. Usprko svemu što se dogodilo tijekom i nakon 1927. tvrdio je Stalin, Čankajšek je ostao jedini čovjek s ugledom za tu misiju. Stalin je također zatražio da kineska komunistička partija pokuša osigurati Čangovo puštanje. Stalin je tražio od kineskih komunista da oslobode čovjeka koji ih je već više od osam godina uporno progonio i tražio njihovo uništenje. Vrh kineskih komunista poslušao je Staljina. Incidenti Sjana, kako se nazivalo kratkotrajno zatočeništvo Čanka i Šeka, dugo je godine bacao sjenu na odnose između kineskih komunista i centrale u Moskvi. Kada je Mao Tse-tung i formalno preuzeo mjesto prvog čovjeka komunističke partije Kine, Stalin je zahtijevao da on prvo prizna da je postupanje sovjetskog vođe kada je u pitanju incident u Sjanu bilo ispravno. Mao će kasnije takav odnos Stalina prema njemu nazvati igrom mačke i miša. On ga je sasvim sigurno dobio već i u 30. godinama kada se njegove molbe prema Staljinu nikada nisu završavale onako kako je on očekivao. Njegovo putovanje u Mosku, što inače njegov prvi odlazak preko kineske granice u inozemstvo, je bio iznimno zanimljiv. On u Mosku stiže negdje u 12. mjesecu 1949. godine, dakle nepuna tri mjeseca nakon što je Narodna republika Kina osnovana i ono što je kineski problem u tom trenutku najveći jest traži od Staljina dozvolu i pomoć osvojiti Tajvan. S obzirom da se Chiang kai sa svojom svitom, odnosno vojskom i velikim dijelom svojih istomišljenika tamo sklonio, kao što znam. E, Stalin to odbija i Stalin zapravo daje Mao Tse-tungu do znanja da mu uopće nije stalo do kineskih tih povijesno nacionalnih e, ključnih interesa i uopće ne želi čak prekinuti niti taj e, sporazum o prijateljstvu koji ima sa Kuomintangom. I odbio Mao Tse-tungove e, prijedloge da premijer Zhou Enlai dođe u Mosku da se napravi nešto tako, nekakvi potpisani sporazum između Narodne Republike Kine i Sovjetskog saveza po nekakvoj komunističkoj, ideološkoj i bratskoj logici. Stalin zapravo arogantno Mao tse ostavlja u dači 17 dana i on čekajući na drugi susret sa Stalinom u kojem će se odlučiti kako će se dalje ti odnosi ići, sam sastavlja telegram koji šalje Centralnom komitetu u Peking i zapravo E, preuzima staro svoje ruke, naređuje da John Lasse jedno dođe i počinje se tu opirati onome što je osjetio kao vrlo jasan pokušaj ili ne samo pokušaj i e, odluku Staljina da Mao Tse-tungu ni slučajno ne dopusti jednaki status u komunističkom svijetu kakav on sam ima. 1. listopada 1949. godine na vratima nebeskog mira, na ulazu koji je nekada vodio u carsku palaču careva iz dinastije Ming i Qing, Mao Tse-tung proglasio je stvaranje Narodne republike Kine. Nakon tog proglašenja Mao je odlučio krenuti na svoj prvi put u inozemstvu. Bio je to put u Sovjetski savez. Uoči puta Mao je jasno objavio gdje se svrstava Nova Kina. Reakcionari će reći vi se naginjete na jednu stranu. Točno tako. Sjediti na ogradi je nemoguće, u svijetu bez iznimke, ili se naginje na stranu imperializma ili na stranu socijalizma. Neutralnost je samo maskiranje i treći put ne postoji. Mi pripadamo antiimperialističkoj fronti, koju vodi Sovjetski savez, i možemo tražiti prijateljsku pomoć samo od te fronte, a ne od imperialističke. Mao je pažljivo birao riječi. Govorio je o naginjanju, ne o svrstavanju. Kina je od 1840. godine, kada je s Velikom Britanijom izbio prvi opijumski rat, bila zemlja koju su komadale strane sile kako su htjele. Od 1911. i pada carstva u Kini je trajao građanski rat. To skoro jedno stoljeće nemira i ratova opustošilo je Kinu i ona je trebala pomoć. Za pomoć se obratila samo Sovjetskom savezu. trebaju sve. Trebaju doslovce sve. Dakle, od pismenih obrazovanih ljudi, prije svega inženjera koji znaju napraviti tvornice, pa do liječnika i ljudi koji znaju urediti zdravstvo, pa do profesora i učitelja koji znaju osnovati nekako javno školstvo. Trebaju apsolutno sve. I dobija doista puno dobiva na tisuće inženjera, dobiva isto tako na tisuće stručnjaka ruskih koji dolaze iz Sovjetskog saveza i sve to Kini kamen po kamen grade kao temelj nove države e, i dobio ogroman ogromne količine novaca. Dakle, to su, ne znam da li sam u stanju sada pretvoriti te milijune rubalja u nešto što bi se moglo imati nekakva predstava o čemu se tu radi, ali to bismo sasvim sigurno u današnje vrijeme mjerili e, s desetinama milijardi dolara. To je pomoć tolike vrijednosti za Kinu. Naravno, prije svega, pored svega, a možda čak i iznad, dobila i tu pomoć u organizaciji vojske i u naoružanju vojske kineske, koja je tehnološki u tom trenu, trenutku daleko zaostajala za sovjetskom. Mao zapravo već ono što ste spomenuli, već u prvim momentima kada osjeća da se Stalin e, nije baš sasvim odredio ko će mu biti partner na kineskom tlu, dakle već 1936. godine počinje razmišljati o tomu da mora biti e, vojno ravnopravan sa Sovjetskim savezom i tada već počinje razmišljati koje je to naoružanje koje mora imati Kina jednako kao i Sovjetski savez. U trenutku kada je se vratio iz Moskve, bilo mu je sasvim jasno da to mora biti atomska bomba. I e, Sovjetski savez čak i neke nuklearne tehnologije daje Kini u tom trenutku, iako nikada ne pristaje dati sve, tako da u biti i na taj način Kinu stavlja u drugi red i ne dozvoljava, ne prenosi svoje znanje kako sagraditi atomsku bombu, te Mao se to kreće raditi sam. U travnju 1950. godine kineska narodno oslobodilačka vojska pod zapovjedništvom maršala Lin Biaoa iskrcala se na otok Hainan. On je smješten u južno-kineskom moru, ima površinu od 33.604 km i udaljen je od kineskog kopna istoimenim prolazom širokim 28 km. Na otoku su se utvrdile snage Kuomintanga, Kineska vojska uspješno je izvela iskrcavanje na otok i u dva tjedna borbi slomila otpor komintanške vojske. Ubijeno je i ranjeno 33 tisuće kuomintančkih vojnika. Iskrcavanje na Hainan bila je glavna proba za operaciju koja je spremala Narodno-slobodilačka vojska. Nakon poraza u građanskom ratu, generalisimus Chiang kai povukao se sa ostacima svoje vojske i pristalicama na Tajvan, otok tek nešto veći od Hainana. Tajvan ima površinu od tisuća četvornih kilometara ali za razliku od Hainana, na Tajvanu je bilo puno više Čanke Šeku vjernih vojnika, a i tajvanski prolaz je širok 160 km. Jonathan Spence piše. Narodno-oslobodilačka vojska već je bila poražena u pokušaju da u listopadu 1949. zauzme otok Kue moj U veljači 1950. general koji je zapovjedao jedinicama treće armije u Fujianu i Zhejiangu koje su bile određene za napad na Tajvan, dao je iskrenu procjenu mogućnosti. Moram prije svega istaknuti da je oslobađanje otoka uzduž jugoistočne obale, posebno Tajvana, izuzetno velik problem i da će uključivati najveći pohod u povijesti modernog ratovanja u Kini. Tajvan ne može biti zauzet bez dovoljnog broja transportnih sredstava, prigodne opreme i opskrbe. Što više, tamo je koncentriran znatan broj čanka i šekovih kopnenih, pomorskih i zračnih snaga, zajedno sa skupinom najnepomirljivijih reakcionara koji su pobjegli iz kineskog kopna. Oni su sagradili snažne obrambene položaje. Kako se približavalo ljeto 1950. u Fujianu i Zhejiangu kupljale su se veteranske jedinice Narodno-oslobodilačke vojske. Veliko je pitanje bilo kako će se postaviti Sjedinjene američke države. Američki predsjednik Harry Truman zatražio je državnog tajnika Dina Achesona da sastavi kompilaciju svih dokumenata o američkoj ulozi u Kini te o građanskom ratu. U pismu koje je priloženo toj kompilaciji, Acheson je napisao da su se nacionalističke snage raspale, te da je povijest pokazala da režim bez nade u sebe i vojska bez morala ne mogu preživjeti kušnju bitke. U siječnju 1950. Truman je nakon sastanka sa svojim vijećem za nacionalnu sigurnost dao ovu izjavu. Sjedinjene države nemaju grabežljivih planova s Formozom ili bilo kojim drugim dijelom kineskog teritorija. Sjedinjene države nemaju želju dobiti posebna prava ili povlastice ili uspostaviti vojne baze na Formozi, niti imaju namjeru upotrijebiti svoje vojne snage kako bi se uplele u sadašnju situaciju. Vlada Sjedinjenih država neće krenuti putem koji bi vodio uključenju u građanski sukob u Kini. Jednako tako, vlada Sjedinjenih država neće dati vojnu pomoć ili savjet kineskim snagama na Formozi. Već to da je Truman Tajvan nazvao Formozom, imenom koji su mu dali portugalski kolonizatori, bio je dovoljan signal. A i Trumanova izjava bila je jasna. Sjedinjene države neće braniti Tajvan činilo se da se sve poklopilo za napad na taj otok. Ali prvo je u kineskoj vojsci izbila epidemija koja je značajan dio vojnika izbacila iz stroja. A onda je na Korejskom poluotoku izbio rat koji je učinio napad na Tajvan nemogućim. I taj rat Mao bio dokaz da Sovjetski savez i njegov vođa Stalin ne mare za interese Kine. Govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dela s dalekog istoka. Dojim se iz svih spisa koje imamo da je to bilo za malo veliko iznenađenje. Dapače, on se spremao napasti Tajvan. Kada je odbijen od Staljina, on se spremao to pitanje riješiti sam. Svjestan da će Čankajšek na Tajvanu biti veliki problem za Kinu. Da li je mogao biti svjestan do koje mjere taj problem danas Kini predstavlja e, ključno pitanje, to ne znam, ali u svakom slučaju je bio vrlo odlučan taj svoj teritorij zaokružiti i e, sa Tajvanom riješiti već tada. E, međutim, Kim Il-sung koji odluči napast Južnu Koreju, Stalin se na to odaziva slanjem svoje pomoći, međutim isto tako poziva Kinu kao dužnu, kao obveznicu i potpisnicu pakta o sigurnosti sa Sjevernom Korejom da ona ide najvećim dijelom braniti komunistički sjever. I sva vojna sila Kina se mora vratiti iz Fuđena, koji je nadomak na, na drugoj strani Tavanskog tjesnaca, gore na sjever i ući u Sjevernu Koreju. Tu se događaju vrlo neugodni okršaj između Staljina i Mao Cetunga. Stalin zapravo stalno Mao Cetunga provjerava i optužuje da je nedovoljno posvećen obrani komunizma i e, možda je to jedan od razloga zašto Mao šalje i vlastitog sina u e, Sjevernu Koreju, odnosno u Korejski poluotok, koji tamo i pogine. I taj moment 1950. E, do 1953. godine koji je s jedne strane onemogućio ostvarenje najvećega cilja, povratka Tajvana pod suverenitet e, Narodne republike Kine, a s druge strane e, zapravo Kini nanio ogromne gubitke od koje će se sada ponovno Kina morati oporavljati još dugi niz godina, je jedna od vrlo mračnih točaka u, u povijesti odnosa između Kine i Sovjetskog saveza. Rat u Koreji isprva išao dobro za sjevernokorejsku vojsku. Ona je stjerala južnokorejsku američku vojsku na sam jug korejskog poluotoka. Mao se tome nije radovao. U kolovozu 1950. kineskog premijera Chuan Laja, jedan i vojni analitičar upozorio da bi američke trupe pod zapovjedništvom generala Douglasa MacArthura mogle izvesti iskrcavanje negdje oko 38. paralele, gdje je korejski poluotok najuži, i tako dovesti sjevernokorejsku vojsku u težak položaj. Chuen Lai o tome obavijestio Maoa, koji se složio s procjenom. Nakon toga dao je nalog da se još pola milijuna vojnika rasporedi na korejsko-kinesku granicu, a sjeverno-korejskom vođi Kim Il-sungu Mao je uputio ovo upozorenje. Strateški gledano, Sjedinjene države uistinu su tigar od papira, ali taktički one su pravi tigar koji je sposoban jesti ljudsko meso. Nekad je povlačenje bolje od napada. Vaš neprijatelj nije lagan, budite spremni na najgore. Kim Il-sung nije slušao. 15. rujna 1950. američke trupe iskrcale su se kod Inčona. Kako bi se spasio sjevernokorejski režim, Mao je morao ući u rat koji nije htio voditi. Od plana zauzimanja Tajvana moralo se odustati. Mao neće zaboraviti tko je potaknuo sjevernokorejski režim na napad. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Daniel Turk. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.